Ағы хайхи асамлы арча. Әнде биші гунда биші гаш иртірі, она тупсакыларныран ба. Биші гунда биші гаш хуши бұл шеркее шуғыштатарчы, савындарчы, тарықтарчы. Шак арчана камда бұлін турца илесрен чуне шукчы хауынын. Пүліхе жігер, кунда, хоян ішіне илсе Шавна келінчі ұшсабық машқын ништан майне күреймерішке. Ачисене те пулин сестерешін бұлмазыр, вӹсене бұл уды кабани шинче шивыртаржы. Мунче шалдан сылып ярза пидере-пидере илчче, кеске вăхыта жеш, қыдыш пулны да, сехрине хыбарса варана-варана кайрре. Унда-кунда сасчу илденмес шидесе, сәм шарбарринче алығы патне пыра-пыра савырбек пыжырханса итлере. Кун шудынже хевеле хуралласа шидес кашне шивхартре. Күршесен авдане авадасса кетсе, канышсыр кашне кіскетре. Юратьха, куне шере лапкана хиртре. Аржи пуррине нигамда пальмере. Курмаре, ачисем де болин сисмезар Ан пәл чаржав. Аржи пәчіклех қына бұлсан да, Шиелти битинче пирчесе шатраланны тимір холопур, ал вешін шіклеме меллі. Ирдне оныш сыргашхине шеркей шав арчана шықлесе кынамар, темеше худ силлесе де пăхре. Ах тенче, пушы булади шавын бектирбейлі аржа. Шеркей халичен хой аллыбе лонга укша сагурман курман да, ылдын сасыне, пăхырдан уйырза илме Акывал халхинчеде арчине сыхланса жеш силлесе бұқыры. Шалды саса комале камале утульче. Ебенне күшне мыч-мыч хупкаласа илче хепердері бұл. Арчин пір кітесінче сәлі піржік респек шытық бұр. Шамындан ұшмалла чыпул шавдауна, шыран ұшшиш күшке паса, шеркей теплемай ашы білні гуна азайлче. Бұл ашын күшне Элендей ашы ашшыккес енчен енчік турцакыларчы. Пәдем үкшіне шыбақ шүрмалла валешірі пайласа бачы. Енчкінче тата тудыхна кукырпытапа шыраущи бұрчы. Кам білет, ден шыбақ вăл Шак арчана ушмалли ушытчы пуль. Элендей çав ăпыртапăра пәдімбек тедішне барашынчы. Унчух пәлменшке хыжанда пулин шак арчана тупаса, Пириншинна хевел ансан ăскаретесе шагын пек тарықса көрнешін çынсем каланы пуль. Тинех жук, хăйырдан чăпăрка яваймын. Шеркей аржаба питле хушшине сюрешшелле тăрантарчы. шыллы хăйрапа хайырза арча питлехне кăштах шăклетрре. Витти тимрех бұлзан да шеркеян хăватлă байне түзеймері хирілзе авынчы. Хыбартланны хуши хыйрине тата шаларах кірсе ячы, житні таран хирилдерчі. Тудықны тапса шартлатса тадылчы, йынышса яныраса кайры, битти тинех ужылчы. Ах, вас каза савадас марчышке, мән әмітленні кабак пек сүнес болсан, чуне панне анзалараса шитрі шеркейін. Тегерлік пәтме маннаскер, Шүлде халде бұлін шавра кошыл хыва-хыва бешет. Мән мұры кірлі она, әнде амагайық бұлінех, барған ошне пардақта бұлін лапландарашын бұлчы шеркей. Амағайық иргүлім күрінсан, ирваранны шынна телей күреттеніне де илсетші қавалтақшан. Түрре келдірек шак ұрғымылба азанна самақ. Шеркейін шамламас кіске пүрнесем сіксе Тәллән паллын бізем юн бақыда қыдаларны. Агенде шандалыге сибеде маршке, мән шүшендередіна, мәне сізет унын чун хавалі. Чиш елде шедек улача житті. Черженгі ябалана мел зірдегінсе марчы марчыдені бек, шеркей сыхланса да азырханса сирзе барақрышав улача житті. Чанда, укша. Укша тергемізем она курынақ қайрыш пір шиғы, икке, виші шиғы шутласа тұрас бұғыды. Алыне шалалла чекрешеркей, куші хыйын хэм пірігесін елгішса чуна бұшларе. Аржи тепенчерех она шаврага ябаласым шакланчыш. Кемелику, кемели. Шеркей пір тулды үвіш үвішласа кыларчы. Аллине мен шакланны хый шавындах теш Бұн жарда ширемшер тенкелех ылдынсем, кымагаран туртны жайшы. шишсе жыраса Алчыраса чарылчы шеркейін ахалчух хезерек пағаған күйші. Көгірінші Чериде әмірге біріненчен тапранса, тулса, сарылза, шүлелі хабарнын туенчі. Хабарчы хабарчы дебыл, ұрықран шалда шынышса, тұрас жүкбек хавырт-хавырт тапса сыхланарақ, сыхланарақ савынасшы. Ағы мул. Шеркейін тінех әмірінчі әмәчі житрі. Шук, бұл шағынбек мул тупынаса ман. Аспуш хевдішіне халпыштарны даран албайы хұшса, пус шумне пуста, пәрчебатне пәрчі хушынтарса тертленнебе юпне курасшынчы бұл хой куненче. Юратха, ун телее капларах сыбына тикен. Мән тавайшы был, мән тума пулдары. Кандурбек шуртларда де был хал. Мұн аслашын аслашы жинчен тілінмелі юмақ жүрет чыға. Бұл пит вайлы пулны дед. Хойне шаратма бұны бұниге хураға тытны детте, сире пурсыра да вилімрен хыдарып десе, бізене хойвалли бұник алықлы юман келет, тудартарны дед лешсем бара келет туза підерзен, кашни хой аллыген урады жинеларса, хуша пире билимрен шөлчі иккен хатезе савынса магырны дейд. Шавынбек шеркейде бунике платник тарадытса, бунике алықлы келет ларца яриен. Хырымламас пюльминцене, йыдынса анаспект дулдары, шүлден, шүлден дулдары был, Анлы бидесенче кетеве кетевебе выльыхты те. Пурнас жүлі, телейлі ун тілне валешіне сабап, пәдімпе, пәдімпе шак асамлы арча. Телекрете курса шидерес шук шагын мула. Аржинчи пурлыхне шеркей аллы житне даран патраца илчі. Худ укшин пәршихи бишине тұқса юкрем. Шерке йона халь-халь шухадасран хăраса, мышыр аллипе ярсат кытре, кăкăры çумне пăчыртаса хесре, пăшăхнă çамкине укша хипе шылса илчче, унтан каллех арчине чикре. Шав чăрсăр текерлек ан куртырах. Вара арчине майкілне таран биткелере те чытайман енне «Эх!» тесе сывлы çаврчче. Саси хыттын янраса кайнын илденче, Шавзазы тагамран илденне бек туенче булас хойнеде, вăлшан мазыр енченгенне çаврынса пăхрĕ, Шүйшенне чухне хибек чăтренчĕ, Таврана латин ăна Она никам та курмаре. Шыдык маржи, урапа хуппи, Шыдык марине пĕле качах вăл она тебір худ пăхса тухрĕ. Пәрр улым пәрр чине сиктермесір хабармаре, шанчықла хиккен, пит те Арчине вăл хайбе юнашар майлаштарса хуче, шиелден улымба битре. Тада мен чарын сатыра сибур кунта, шеркей çине сиксе сикселаржы, ага арчи, унда элес-мелес мул. Тенжере унран урых, шеркейрен урых, никам да пельмень мул. Шал мул шеркейен. Шеркей тілхепіне карт турцала шине хускатрре, ундан каллех чарсатачче. Чимха. Хой анышке кунда, аржиневыл шагындах шере чавза пыдарма пултарать. Киленче пажырған сатырасы булмас, бара пір хой пëтчен гына килгелесе мен жүхлі укша кирле, шамын чухле илсе каят те, ыттине шагындах пыдарзағы барать. Аваншке шапла, бұл аржине тебір худ ұшса, кесйіне пәржиқі укша чикре. Кесйе кетмен жерден таварланчы, Йываш Каптырмаллы емшіргі тегех турдын сатыма вайшидерес шүкпек саңчы. Кымылне каныш тараган, сабын тараган турдым. Шеркей хой аржине шак ыраш анышинчех, теплен пыдармалли бұрын бахкаларе. Ав пәрхерринче витір шунатлы шарчак сикелет, утмалдурат шешки куша шизе кавакардать. Купра чечеге ямахать, мән кезенде чәрі мар марбулха шавче чексем. Е шавделе аржине чавзас чексен. Шеркей шавделе тембек тезесе бахры. Ирашы таптанныға кыштах. Ураба кустырми, ураба кылчаке таран каса ердывать, ердюлать. юлать. Юрамасть кунда аржине пыдарсақ барма, юрамасть. Таштан тагамран шеркей тебір юмақ та илтне Шырайне чавза пыдарны мул, пырагиле шыр айыбех тара димеш. Юмақ шау, дені вара чылай жыл ирцендин садына тілде. Аяқран бұд күшін ялғышса шудалат кетте, еншен пәрпіршін шавындала пырасты вас болсан, лап сүнселар дед. Кайран мұла пин азамшыран пәрі тупма бұлдарад имеш. Унында бұлін шырбарринже пәтшен мунча хутса, каварбек хрелні мунча чулешинче хура куша кагайне ышаласа химелле. Шугінде, юма хемене сымақына буледе алла шакланна куйгырыш кайыға шеркей бешертмеха Чында куйгырыш кайык килешмереши уншур таврашне. Утламышырақ ден камында бұлін шичулгі авдане пурдыр. Шал авдан хай бурынас куненче пірден бір тұват детте, пуссағыларсан унран куйгырыш кайык пидуға тет. Енжен шеркей килне шав кайык ерчі болсан, бұл калама жүктелейлі бұлмаллашке. Бежертместіна шеркей, бежертмест. Мұнтыр шер үпне чигеленсе үктер, сөм кывак түпері хевел күн шудинче сүнзелардыр. Тупны бұлне, сыхлаза усрамашкын, шеркей осне шидереха. Бұл каллех лашине Лаши вара йылықтармышына паванран шылыннебе савынса, пазары шулетелне ыраш тăрăх тюрреммен туғашын васказа утре. Ага сана ылтын. Хыйырта прине пәрчен-пәрчен суйласа шыратса те дедиккенена. Ташта шепірде деди, хаяр рестанзем пурынаган инчех те мардет. Шиче жүл ту урлы кашса щиитмелле имешә вырына. Шит мілде шич ширма урлы кашса, батман карчық сөрже урлы иртмелле дейд. Шин калашат. Шин ну ачам, екіне пір ярсан темле сымақта Хайыра Хаяра пәрчін шыратны бек ұлттын юқтарашы бұлсан, утламышри, күшлін казем, алабасым бұлман бұлетшеш. Педір патша жүхнех віземде кандюк бекте, усалук бек, чип-чибер бұрынны бұлетшеш. Апла маржау ак аштавал ылтын дени. Кам білет, малашне день вады кандюкпа бешкен узалук та шеркей уменшен шелік хушмазыр ирсе гаяс шук. Эх, пышланачке пурнаш, шеркей чатсад раймаре, хойделлен ял кулса илче. Кыштах тұрзан кулми пульчі, терес, пызык пурныш пышламалла, пышлама вағыт. Шула тухнылаша яранара хутмадыдынчы. Шуғыша ғайны хуши ына юртарашын хистемере, ұттырақ хөйтеллен. Шапла сарым сырдарақ Аржине курынмаламар витримши тесе шеркей пахкаласақ бүйчі. Шанчықлы икенне энензе сән кірі. Пашыр тадылны шуғышне калех чуптар саячы. Шул шинчевал шухыш Пір хускалны үрежеме бек хер херризер сыбына-сыбына турдынать. Ялгыш сабыхан хевел шутчандалыға ыдарайми илем кердеди, шавыда азакемесір юлмасть. Ешіл варман херринчи улыхра шыранза пдеймен шуры тетре куча курынса каяди. Хрещенен куллен хитержі ахлатса сывлыш шавыртаради, кетмен ингек чуна хезеди, е паян хибек савыныш пужа шабарать, пӹдембех пірле капланса пытранать, тілли паллисыр яванать. Шав укшақ самахран шинна осран ярасса жидерет. Она керек ұшта та керек кам тұткаласан та күн шутинчен пыдарашы, кыдартмасыр усрашы. Укшавыл хай шутадать, хывачы унын епле азамлы. Укша тыдаган шиннан ұранхи кун бирки шуғы шук. Түрребе каласан, шуғыжы ытларақ та пулать пульха, хи куншын пашырханаси жүктемелле бұл. Бұл ялан туды, ялан ирекре, негамата пұшшапса йылынмас, пығынас мар, бұл хойне машкын хыват шидерет. Пәтшен жүхне пұжат емле шуғышта пырза керечке. Юмахри әмәчебе шеркей хуладу шаварачы бұл, сазардық шав самантра она тар янравлы сазы илден кайры. Ыштан капла ирбе ирех шерке шеркей шыллым. Кәтмен сазы шеркее шардақ сектержі. Күшне курын ми бұт шулым пәдім шан жүрімне хертсе ячы дейін. Бұл пәр сымақ масыр тілгебіне карт туртреде шул херринче тараган теттреллі мәлгене хал-хал тапта салап чатаспек лашыне бірген дерчі. Ун хүшінчен шарат усан кына мағырланса тұсса юлчы. Тубада камбульчы варагу, бол, бұл, марчы марчыжи. Шеркей хырақ-хырақ каялла жаврын сапықры. Тузан сирілні май, она пәрі вырында хытса тұран хайхи мәлге курнах кайры. Махет пульчи кенгу, палявуй, ташы, сехрене хабарцы яжышке, Мән вăл шакын пек ирех, хирдырых, услапланса жүрет. Бырдас шешке келенче, канлен, Хоразай үкне шеркее тинех чунгере бұшлары. Хыда чупма тыдынна лажине чармары был. Ял урамепе шымірттерзе кірзек айреде хойзенділне житсен гына чарчы. Урамра Илья «Тимру кышта!» – кышкырза парахры шеркей. «Шивырат бүлға, мен бұлжы, ате? Үйтре Ильяс ашыне тәліннебектен керзе. Чүп халех, халех бұрадына Лажине мунжи патнелле иртерчі жеркей. Енженгенне паққаласа, хул хушине улым тытныбек арчине хестерзе каллех шала изегече, пытарса хуче, ундан тулалла тухре. Мәскіне тинех сынгере бұшлары, канза сывлыш шавырчы, Тимругебе Ильяс ун патне хашказа, чупса да Мен бүлчі атте, ашы, пірхушы чын мезірдачы, каярақпадин, мен бұлдар. Кайса ыраш çав келдім, çав шавгана, тесе хучче. Ондан бара кузене менде эш тупса ши тезе шухышлам бек туре. Паян эзір иксірде қайыр. кайыр. Вармана кайыр да турат теди эсе келер. Чемірға, шүртра тада урық де бұлма керлі, лажана бұғытсыр, ывындарас марчы, вармана мар, дері бұл, юрамаска унда кайма. Менезір иксірде читліхрен тұқсадарны ұбыдебек жүредер, халех кірзе шавынса келер. Ачизем чал-чал паққаласа илчеш. Ашы бәсене халиче қой яжыбе ұнбек шыре каймақ ұшмасшы. Паян был темін ұлшынны бек, көмілі ұшылны бек түйінат. Ажизем каламажу хавасанса шабындақ пақча пахча біштер жүш ут виттен чупнине ашы хебердезе бұқса үлчі. Ондан хойын малды ішне хелне астуза үлчі. Мунжине керсе аржине бір хуттереслері, она тада шанчықларақ витсе хучы. Кәсіне чикне укшиде халех ытла нумайбек туенче. Бұл ундан кыштах илче, ытыне түшек шеббіне сүтсе шалалла шелезе шелесе хуче, Күллен тықаламалық кәсінче пурри де жидет. Мұн чинчен васка мазыр тұқса, лашыне тұварчы, онумне ачизем шумлаза келіне курыға бірақ сапачы. нумай жавға Малашне тата нумайдарақ пуласа кітсе адыр, шүрт пулас вырында чималдан кардадыца шабырмалла. Бұғытлыға пүртпек келартмалла, пәжікке жеш бұлдар. Ираш вырмашкында бағат арыме пәтем әш хыйне енет, ыштан пурне те туза жидерін. Тимрукпа Ильязада мен кадар кыдарцақты малла, шамыр ашы бурчухне пурныштытма біренчір. Кардине хал әліхибек катер-катер кына шавырмиха, чықшып бішсе андухайдыр, еткачкамар шин анкерейдер. Шалда мен бурри, мен әшлені шинна ан Шапла шеркей шуртларда вырына паян ыран карда шавырма шуттытре. Хоми унын хойенде юлныға, анчах балкына житмест. Ишливансем ау кашни пасарда хымасудаше. Эпин мен шитменнине жэнде туянса келме булать. Хаге пурбырмари, херех шухрыма турттарса кайичен кундах сутса вырнаштарсан, жэнде питмелле булма кирле лавне паянах тиесе келсе пужатчыр. Укшаи, укшине шеркей, куш керетен тұқалас шуқтаға. Питех палырмаллан бұлдыр. Бүлікші дерзен кăçал унын түрре самай малла. Карда тытмалых юба кирде Ун бирги халех шухышламалла. Тагарлак лешенче пурынаган сетриван этхеме Хой пахчинче тем татька, аллине кереше тытнă, унпа тем вишкелесе аппаланать. Шартланны сухалне бек туре шеркей, кюршине илденмелле кыхым-кыхым үзіргелесе илчче, леше пышне шеклемере, тем чавса тем ослать. Шеркей унпатне ғаржы, пахчи урлы тухре, кюршин ангарды патенче шүлти бірлікрен чавсаланса, этхем еннелле пыхре пүлік пулыштырсана, таркыларса әшлемешкен. Рәхмет, хавна ұрлық шиттер. Эстада тем чавгалашын күнда тем чавадын хай ұсырдарақын үйтірі шеркей. Хураш үшлі, пәчік сухаллы әтхем, әш бұғыленше пидех сымақлама юратмаст, күршін сасыне жеш, баскамазыр сымақ ұшыры. Чавасы мене, ылдын чүлмеке тупса пульме лекірде трывал. Шеркей шақ сымақсыне үлтсен күшне чарса чатрензе үлші. Шақ сымақсем шыпақ хойне қаланы майлы янырар іш. Бұл үбінседіні шырден этхеме әтхеме күшран бидерзе бұқыры, тадақ үзіргелен бектуре. Чавна шыдықсен пақшара пайда хиккенға. Шәрулмепит онза бұлаған вырына пір херхен месір алтса пасса бітерне киржи хай пышлана сымахне малалла тысре. Шагындагыштах улмыши үстерзе пульмеши дедепте. Ал шидерні хушыра, алса пықмашут тытрым. Чавгаладыпха озым житне таран. Эшне ондарса те пуле те пульме, айланадып, пырдакта булин усса кедірдеместепи. Апла бұлсан раш. Тень сымах вайне керебышлары шеркей. Кәршітсен ларса хварашын екен, Шамрық ұлмыши ұштан топырындады. Вишім хам аккаласа хабарнычы, сыпса да аппаландым. Хура күнне күй шарсылартма юрат десетчі шав, әшетішмір деген Этхем шипеч керешіне көпіш таржы, шеркей патнелеші қаржы. Эс пулдарма кирле әтхем, пулдарма кирле, хутне кереспе калаза хучы шеркей, Чынсымахне мменнпе çаврса ярам шитесе шухыш хускатнă май. Кунда улмуши мар, чие ларсан да пи яван пуль, вырыне ытла мелле. Вăлда пысман пулечче. Тада кыштах хурт хăмăр ӹрчетсе ярзан. Хурт хăмăр тетне? Хă-хă-хей! Кетменшерден кулса ячы этхем. Пыл тутлы икенне пілет бірде, хурт хамырне мінбет уянмалла деден. Шына пыван маршке укшазырақ әрчетме. Ә, чаткасем шит сакыр чие хунаве пама пулнычы. Весен умінче шур наспек ырраке мешкен пәрик тенгелехте болин шудалас дезеттем. Пит кушыма шыва хередейместе пиккен. Хевде шидерейместеп шке ыры күршем. Пуширатсан урана да евір аслығым, куратна ав, шывір пүрніпетіллесі кітарлы етхем. Янга хуже, вăхăтăм явăтнă чух, шавна бице пăрахăп тесеттем. Пул марешке, мере, щиитмере, мерем, Эскалан хурт хăмăр ӹрчетме тетен. Итлеха, этхем, шыллым. Аслык тенерен, астывадыпха сан унта карди шуменче юман шаршанласа марчи, Юмане пурхада унта юбалық тесе тұраттым. Өжегірдешін бұлса, қаласа да қытландым. Шыбақ шавна қаладып та табаным шавна қаладып. Әндір елінчі хунчыку сан варман шымірме бұлдарад. Асын тарзан бұл сан тата тұпса бары. күндіне бара ес бех мана бар. Укшалла десен, санба иксімір халех келішсе тадылы бір. Укшине она чиксех тұқырымға тыры сенде шеннине шитрмер бөлінде. Этхем ун еннелі чыр бұқыры. Сывлышне басқа мазыр çавăрчче аллысене пір аллисене пәррбірримпе сăдырсатаса тамбек Юмане болмана хамада чухрах ккына, кірлі кирле бүлдесе тұраттым, Хай күршіпе күрші пұрына тенерен бек чухне, анхăра, келешмеде те пулешав, хунчыгамман чын укша кирлі дезе чыха. Шақсан вырынла этхем етхем шаллам вырынла күршепе күрже мәнләгалас хырах алыри пюрнебек пит килештерзе пурынмалла әнде. Шинна ыраскалі шапла суннышке, килешебір эпин килешебір дедеп, етхем шалдым укшине ах халех парсатадас деп, Парымра пуласмар. Эс тепле топкаланыха укшине, ағал павана мене кайны килни курынмаршке иртне кунсенче. Юнештергелерім ға, аптразарақ түрре дұқры шеркей, зем тубын сақтачыш мантеле, келішіне тұрса юлнышынна кампулыш мастен жере, пырдақран сывлышта ұшса яраймы би тедіп шавда. шав. Йывыррын сывлыш шавыржы етхем, шын ингекне лайық ынланат Юбалық юман бірге бізем укшан қалашса тадылчыш. Шеркей она шабындах укшине сапачы, пачы. Хойзем иккішіде сабынчыш. Этхем хойын аслы ыбылне халех лажа күлдерме бүлчі. Күршізем шапла сымақ бідерчіш. Хебірдені шеркей хой келнелі керу бұлас чепек шымылын утре. Эше тытынсан мін кирлі тубынсақ тұрадь. Шеркей мен чухле туян янмаллине те тешмірсе илчче. Кардине пір шавырны-шавырны пидерехті башын хавыл, халлихе пірегі ешшік пыта те аванчы, Бұды нямаш лавкинчех пулма кирлі. Тимрухпай Ильяс шива кірсе таврынчыш. Ашы Тимруга халех нямаш лавкине шитсе килме Шеркей кышт кына чейеленесшін пульчче падату яннышын укшине ате ыранах илсе баре тесе шандармалла тимругын. Кедесле илесрен пажырханны тимрук шахла пушне кымылсыр паркалары, шабахта та ашшыбе мары. Хушны Хирбек шавға шеркейін шүрт вырыне. Чавгаласа педерне хураты прада сыры келшеш піргезе хуплать унгардишне. Кире хош енчен пăхсан пəтемм ял, пəтемм тавра курыннать. Акы пахча пушинчи пилеже, вылех шимень абат, юн аспек хрельне çупкамесене енчен енне усынтарнă. разы патенчи хурама ураш нет ратнă шыма келеткепек, çаралнă, хăрымпа пӹвенне туражысем хуп хура, çулчи пӹри юлмичен вӹтеннне. Шеркей аше çав хурамана хăй аллы çула çитнне, ятпа хой алды беларса үстеріне бұлны. Тегех балда бай илеймес бөленде, тепренех касапрах машқында шеркейін алды шекленмест, азын малых үсіне ябалана күшпек херхенедінде епле хайса бұрдылардын. Шеркейін күрші аржиех сенде шүрт ерзір марав. Хирешре пурынакан пик мырза чухле пик мырза да шүрт кардине хойнемай шавырныха хюми бұр. Сайғақ пур. бұсарна пусарна лупасы, ешіл мұянба пәрдегісі битінне де, аяқран бұқсан, симеспе сарланы бек, табылқа да хитре. Шандалық уяртыныне була, шумырба шыван айман пүрчі, тузан сырынныран шымламас күрінат. Бір-бір кеде бешкін херарым, хойне хулым, туйра ташлама шере кетсе бек бек, хырақ аякинелле айылны. Шәрішне улымба витне тұрри, калмықсен лапсырка шәлігі бекте те тебіргеннелі парынны. Пик мырза пүрчен урам ене хойен симесін кывакын ялдырдадаган кіленчелі жүречісембе шеркее тіллезе бұғатте, Эсте мана саватнашак тенін туйынат. Пүртне йыдынса анасыран мышыр тереб яны. Шавнамай был шеркее пахчапа кудынла пурнаган Олапа белюшне асилдерет. Уксах белюш туяжине келесе жүрет. Шамрык чухне белюш темеше жылғуши салдак службин Теплерен она чын паттара да духна деші. Салдакрах хырах урине амантнымен. Килне таврынсан бара, пурныш майне ыттысембе керешін тұрышса, пірремеш худ авланны, арыме бұғы цырбилне. Тепре авланса яны, каллех онман, Убышкам куштанрах иккен тесе, икемеш ареме унбаденчен, икемеш кунхинех тухсадарны. Шавынтан кайран Белюша качабыма кележеген ингарым ялда пірреде тубынман. Ирексірех ват уршанадыр сайылны Белюш хайхискер, карта біляматыдынат әшке ярынат. Ялда кампаденче шин бұғынат, балунда, ұшта хына верлебур, ұшта бат Ашта шамрыксен улахсыр керлет, туй шуйығат, белу шабында шитет. Шитсе кірзен хабалаза ямазырда да тұқса Кайма Қайма да келерен келе кірсе, тулды курга елінса жүрет. Шавна була она утламышсем алаба дезе Олаба Алаба велюша салдақран илзе ақылескі шылаварба жүрет. Шылаварне шит мәлі жиже ларда ларда яны, киве аттың патушне мунчала кандрабада севем-севем шелен шипе каргаласа шихна. Пәрбір жүртран хавалазакларны ғышын, велюш херенге халбала урамбарринчех шиле тосмаға тосмағада ырхан урине шилдер яны энебек чаргаласа, хулын шынырлы аллыбе кымылы тулы чен сулгалашад. Эпери, дет вара шапкаласа, Эбір салдак бұл кезем, Микул патша хурал жізем. Эзір камсем, хұрдық семшке эзір, Шыбада бүшне зем, Микул патшан пирвай карнадире, Тесе пыры тыдыничен кышкыражадь. Хирешлешил он шырылды сасыне хойумынчех йымдарадь. Бұл бұр, пүшінші лапсыр кашылыкне тада ақындарақ шалыштарадь туратламасту ешіне теренсе тебір еннелі тайылать. Она хиреш никам да чинеген шук, унба никам да мар. шынмар. сірек малала утмалла, тада ышта тулды курга шакланеши. Пик мырзазен тайлык пюрче шеркее шап белюш бек куренче. Шеркей шилбе тип шырзе, хабаланны тудыне ейзе кымылын легірдетірі. Ха, шаплах бұрына шыншке, пик мырза хирешлем Эден чуне темерін, табашланат хойне күра. Бишім күн пір жара пыды пішірзе бұны чыға. Бұл паянда бұлышма бұма бүлчі. Кирлі бұзан бұрып дері. Келдер, келдер. чымға, шеркей халлиге жау пік мұрзанны пәчік пәчек бүрткіна қыпартсалар де. Пик бек кіне жау, анчақ чалышта тайлық бүртмар шыннине, шыннине, шавын бек пәчек кіне. Шеркей сазардык темін асне илчі. Куше елгішса Шақ Шак кунсенчех лартма булачке, шавын бек пәчек пүрт. Үтла шынненек бұлмасан да, мар, кужарзаларда сижеш, сишеш, хириш пули, шунна шынна хириш тарежи, хириш тарагансем тубынеш хабесем. Парчыкан шымарда туны жух, улагурагын куче ырадаттесе, ахальден каламашы бұлжав. Хириш чырех, Шеркей ураланныне хапсынаган шурулзаду тухичен тарыхтар. Пәрбір кашине был пурбірех хой асынчы шурда паса илзе келе. икеші иккеші ик виші худ хут лиште, әші тепедет, кубаласалар да сидемін мар. Темрукпа иккеші, ку әшіре она калыбыр, шав олаба белушех пулышма бұлдары. Тудыне хессе ширтір шеркей. Мәндумаллине бұл хăй білет хăй кăна. Тимрук таврренчче. Тимрук, мінес, пушалыпах, пушалыпах таврнатнам. Мӹн тывасен, кӹдесле памастып тет нямаш тете. Ха, памасып дедім, ах, нямаш, нямаш, шуннышын шанчықран тухат тухать пула теппин. Мәскен нямаш, чăмыры сарымсыр чымырданчы шеркейін. Хайбал тюппи батне кайма баскатчы, Хушса хучы Тимрук. Нямажи, тюппи батнеи? мен дада. Пілместеп. Қалазатшы мана алаба уже, унда візем картла вылема пыштарынашы имеш. Пулашыш кетін зем. Асла урамдырық йыды хавалаза жүресі гына юлны икен зен. Шәр жінче пурын неден амыз. Чывашсем де візіне шавын бек күн ирттерме тыдыннық ішін. Азу Шеркей шавындах емшірхине касса туны кәсінчен шитсагыр худ худлатны укша турцагыларчы. Тимрук енне тасре. Ме, ме, кайса иле пин хавыртрах. Шитте маша. Атте кәлміш марде. Унбек шынна урых шапса да жылынса жүреме бір үлім. Лажа күлсе кай, бір ешчік пыда бірінне пиллік диесе кел. Шықленерек паяндан урых пуш ұсса Паллама вренде бірға пиреннесене. Аллунди укшу шитмеси, тада бур, бур, пәдем лавкипе бе, пури мінепе турттарса келе бір, бе, хе-хе-хе. Кулгалан бек туре шеркей. Асту лавкине был ытла баскасах анхуптарға, пырдактырсан хам унда шитсе кереп, шитсе кереп, илдетне. Тимрук паян хой ашыне хой палламасте дейінчав, был тілінсе бұқса илші. Ашы хойде Кажырларақ тұрад, пилікне Юлияны бұлзан да сарлаға көгірі малалла талбынны, темін шуғыша қайса шүлгі тудыне шырткалам Шүк, Шук, Тимрух қой ашшыне хибек, ұрықларақ сынарлан күрдіне астумаст, ұрра шаққамал. Этхем үбілі Искендер, лутрарақ қына тереклешін, юман юбит ене тулды лава хурама патне шырға лашине чарчы. Ышта бұжатмалла шеркейде де, аякранақ қышқырса ұйтырывыл. Шавындақ, шавындақ бұжады бір, Искендер. Шеркей ұнбатнелле, баскаре. Ял мыскаризем. Ушкында эш хывырта туғышлы бұрад. Тапри жемже, эше пәлмен эшмар, ике шыды қалдашы, икін юбалардашы, Вірлікпе хымат езекіліне ішлиман ачызем де шеркей патне іштеме үлчеш. Элендейшеш каярақ шитре, килінче выл кымагіне пысны икен. Ара чиберек шешке кымагу міншін пысрында да үйтре шеркей. Чиберчі шавынба пысрым. Чибер ябалана пысны килішмес выл шыллым. Пысрым шав хамах тывадып. Білесшін, мінле тунине. Пысна жух она мінле уставласа тунине пăхма булать. Бірене деп, пәлне алыжы бұлдыр. Ремесла, ақ санақ қымаға керлі, шынна күшран бұғасы жүк бұп, тұға кеп өлме. Шанмасыры пыққаласа елчі шеркей, шәлі оның темінде турцағылары, қымаға дұма віренес шынимеш римисла дед, ұқша күдін кересе кедет бұл, шеркей хойділін гына қаласа елчі. Элендей сымахне ытызем де илтреш, бізем она лайық білеші. Кулмарыш, элендей кепи шандыне тәллән паллан там бішкаланы. Таштан шуғыштытны ғайыз шавынбек ішпе, шавынбек ішпе аппаланма. Мен те бабай, остағы мағашышке, ек күне пидех ярадын болсан, шавда сана вірентне бұлетші? Яландым, кайса яландым, юри, пір жара пыржа шыны хесендім, вірентнішіндезе. Батта хывать, кучым күрмастет, кинех аллымда шабырнмастет, сымахне хамбек ынландым. Уналлинчи чілле турца илме пыхаты бимеш, юрамасть, хам касыман шығырын чілли юйшем. Ют чілі шывара юшедет, ошымра шиллендім. Шиллендім де сана хам шүртри ытлаван камагана пысрым. Маткам ятлашат, асем егілдеші, мұрдығашы, эпур комага пысадып, варене деп. Ыр әметне пүлікші дердір. Эпин санагунда чынмелле де марчы бұл. Каларын лашана кіртсе күгарма хүтті жүк. ангардыншы усраймын. Кашен сан бадында ішледіп, ыран кымаға тавадып, бұрза күр. Элендей пигенсех хыма шапса Күн бек жүлі картатыт машқын тете ай-ай хават кирле Чух бұлдыр деп шабінде шылым, чух бұлдыр деп. Хышалтыррым пыштарынаса кедедіпшке шанчык чунама каныш күрет. Авангарда булать, пава хушисен небек. Аванне аван булать теха, шахна туса пыдернішіре, темле сымақ хушасшынчы, ишливан сен аслы ывылі. Вара кала сымахынчен воданчы те шапланчы. Ашчик ебатмалыхи легірдетірі тепри. Она епхам да асраты дадыпха, асраты дадып, Самах мен бірге бакланныне тешмерцейлчі, шеркей. Хадыр кіржеме шукта тері бара бұғыцыр піргелене бұшланы әнзіне хышкаласа. Шүт лезешеш сымақ ұшасын бұрда пиремін, нямаш лапкинчі де юрать. Вали, бұл пире пит юраны бұлетші, ха-ха-ха. Юре хирешлем. Кунта мен тумалыне хамыр тілінех ос бірде әлі кайза келетне. Шеркей, лавкана тухса утре. Нямаш чында лавкинче шукча, ына мұрза пик тимере тюппи батне ерце гайны дереш. Шеркейін анадалла анмалла бүлче. Лутрада тексем пюртрешін нумай, ларадыма вырынчук. Хыватлы табак тедеме сывла-сывлы шапидерет, куша кассай юшедет, алыға яри ушны пулинде тагаска шыржы тазала білмест. Шеркейші цегені маях, чихын каласа илже, пүртри халыға ырысывлық сунче, анчах ун еннелле пәриде шаврын сабықин. Камзем живарагунда. Шеркей маларах иртре. Сәдел давра ларса тухны, сатпах шажи Петра Ванюге, хуртхымыр ұсты мырза пиктимере, бізембе юна жарнямаш, кдесре куимыр эпелюге, Ытты зембек тондан пурынаймасан да, картла выляма пахатиккен хабыл, тесе шеркей. Ондан бара, лявашка куракепе черченке илюк, куземенде икішіде ял куштаны земдемелле. Алаба велюшіде кундах, был пурде хойзем буштарынны. Алаба велюшне шуда илмесен, ыттисен генчігізем ырханах тамар Ашса кайса картлаша башы. Хал жеш килзегене, каптырмыш шеркее ыштан азырғама бұлдар чәрбәсем. Күршіре вайлы бұттухны десен де, пәрі хайларны вырындан хаңтта сидес жүк, керлеші де ахырашашы. Ваки кирлі болсан хама калыр, ет тулды кемелде пахыр илсе килдем. Нямаш саси, қанғы сын бидер сон бичі де палырзақ қаймас қойын. Шеркей ұнбатнере хиртре, Халхинченкіна пашылдатса хойменшін килнине білдерчі. Леже, пүшне сілтсе, аллинчі картне қыдартыры. Ирексірек кетсадым тымалла бұла диккенха. Шеркей пәлмес картла вылама. Віренес әмәчі А Ахалденчеш ебан сабахать. Кулышла бек туйнать ына шаксен вайи. Осран кайыншав, ыштан шаплах, осталанса шитреші картла вылама. Олаба велюже ташта тенчере жүресе, можыр аттыне хывза шав карда илзе килне Ятлы улбут сембе выляза, эрне хуши ошне пәр дурам андармазыр байыне вренселарны дед. Пулі жавара. Хал ау утламышсем де, мінде бірінсе шитне, белішне хүйне выля тармашы де булас. Панк тытмашкын Петра Ванюкне чере Ванюк сармайықне шылгалать, аялды тудыне чергебе жуласа епедет, сургаламбек туза кучне кесет, шевер янахне кашырца юлдажысем енне бұхать. Суллағай питші мардыне хоен темінбе чиксе шыдарныбек пытшыдық. Банюк кывак синчен кемелбе пахыркыларса седелшине хучиде алдынчы картне хывырт хавырт арбаштарчы. Куши хоен ирхи шалдырбек елгышса шуталчы. Ме куймыркас тере бұл, Сан телей сыршабу мана кире хышан да телей күрекен чыха. Банюган шүтлезе каланы сымағы, Эпелюк кымылне хыварчы. Эпелюк паян умлы хышлы иге шаврым быля саячы. Бұл міншін банюкпа юнашарлардым жиетесе тесе халде бұлін үкенет. Ағы татаха, чүне, кәленмен жүрден, унын чималдан карт касмалла. Усыр берх туза зігілдені бек үтірі ванюк эпелюга тенгерсе пақса. Эпелюгын көші бидірек қыдартмаз. Хутланарақ ларныне була, кәске мойы деп алырмаз, ытла мәскіннен көрінат был. Арбашны шүшне де шылғаласа яғатса ергене кіртмен. Ахал бек бұлярға ванюк. Хал-хал ерзе бек елансасыма хұшры Ебензе хирелні көші ұшыла-ұшыла Эпелюга кунда да шығырдашы бұлас, ошынчы гына шуғышласа илчі шеркей. Картла бұляныне бұл тада пигенерек бұқматы дінчі. Юре аплада келеші бір, қалаза бара Ванюк. Хальхинче сире пұрсыра да чи лайық картсем барза Хама парданы де юрать, каллех эпелюк енне пұш сілце илчі бұл. Э, Ванюк, чимха, чимха, пушне кышт шеклері эпелюк. Картна тебір худ касмалла. Парда непір майхавна хварха, он байыз пажырда манран бұляса илден. Ах, куймыр, кудында икенес ами, аштан гына санба арымы чыца бурнать, ме кас эпинде бір худ, бұляр хапыртак. Мишене гаян, Ванюк унумне карт хучы ытысене де барса тухре. Эпелюк хой уменчи карчине шан мазыр бақса илчі. Шичі пұшлы шелен туйынчы балына. Энде выламатыдынна, она алла илмесен юрамасть. Эпелюк шавгарда сыхлана сыхлана тытреде, тебір аллыбе хупласа, васкамазар шударса пахматыдынчы. Шурны бит күшне кыштақ сын туди туды ейілчі, кулгалам бектуре. Виш сума каяс пуляча, банюк, итлеха, хавын картна кыдартма пулдаратна мана, санаи, санчын ами шунан бута сикме хадер. Ак курха манын пӹтембете хвалька гына щиитччелле картне кыдартры Ванюк. Эппелюх хышинче аштырхан селиме тăрать, Шыртлы хура сухалне сытыркалать хой. Энде тембек эппелю хутне керетчі де вайыне ыстах білмест. Шабах сымақ хушмазыр чыцат раймаре. Керю, мен аппаланан шабиші сумпа кай ӹнде пәдембе. Хота, элле кайса пăхами, эппелюх басқа мазыр хыдыш енне çаврын сапăхрре, шухышлаха хывах. Эп шухышладып та, енчен хыв хвальки чумне муннылыне илсен, унбек пулзан хысна шутне ккерет, тепр картильме юрамасть. Шук-шук урăхран картильме илме вăл, иккен вишшн кышкырашрщ хыçалдан. Банюк шып вунчичче çити илне Каям пре Ванюка кушран бұқры эпелюк. Илес кардыма кыларзахур эппин чакында. Маларах паны карчы эпелюк алдынче түнкер вырдать. Ванюк çамынчине тепр карт хучы. пәрр виденне карцене эпелюк куш патнерех шивхартры вырттан пăхан шипульчче, хăрах енчі питчче мартинче шăнăре турдына турдына илчы, пюрни беттен беттен чәтреве хыйта да ытлара да Эпелюга таганда бұл жақса мантра. Картне шапла басқа мазыр шударса был шилбе шешкелене туды хуллен шеш егілчі, шүлдиретри сарықны шелесем, кивелні хурт пұшшымы ебек, курынса гайреш, эппелюк кулгалама бұхры, ондан майы беншеш, манын килчі, кезе хучы. Ачко, шаплахи, Ширім біррехи ак тамаша. Пүртризен бір харыс шабылдатмады Каларымшке пәдімбе каймаллачы десе, каларында хытажым, итлемерім бітка, канашна естері бадын, сана итлемелі чейкенде шугенде. Сана куймыр урыхран кардыма қыдартмастып, кулгаласа укша жутлары ванюк. Шарме пуян батне шуйтан мул турдат дед, шаунбек онат қойен, Вăл шапақта çапахта кудынлашса тăрать. Куймăр темерен, шăхăрса каланын үлдінет Ванюкын сасы, қалхинче вăл нямашпа ба тытынчче. Эс мишене каян? Пӹдемпе, ак нямаш, былямалы хăварен депірдак. Чимха Ванюк панку үссерде депшке. Эпелюга пәрі чавзинчен кылт-кылт дегет. Пақсадыма консерленішін көмілі юлны эпелюк Хойне текне еннелле хавасланмазыр шаврын сапăхать. Кешен хирачи иккен, синерук, сана кіде-кіде яшка та сивінсе кайры деть. Кілеме ба, хереслетсе шихны синерук ашыне тұсса сабачы. Пір шаврын бұля зату кетчен вғыт бұрға, илсегіліне яшкана сып калама әлгірет эппелюк. Тым чашықне бұл сөтелкіде сине тирбейлін лартры, херне қыжық турса хылхинчен гына шапла білдерчі. Кала аннюне пажырхансан додыр, шаплах онса бұрсан тундикун лавкинче пушмак бұруду туяны бір, санвалли херем бір мыжыр шын шыпата иле бір. Хебірдені синеру кушне хупкаласа илчі, сымақ мере, эппелюк вара селим енне шаврынчы. эсе эсе ыргурзамчы шак паслы яшкаба. Рехмет келюжім, бір ғашықта жиесім жүк, шывардан курынать. Эс мэнь дада мазырақ тұқырынам. Әм, Хм, бек бүлчі эпелюк. Энер, кондырлана сулымны чиишав, шапла булас, быляма тыдын тамырда, херзе қайрымыр, шавындан бара, чарынманха, таваттын арымыр. Нямашпа курак мменюнда, візем паян кына тытынчыш, шәр шивырмазыр вылярымыр. Эшлеттерде кен патка, Шивір асырда келмес Как куюнда, асырада жүк, піррек ұшқубынын, шыргаштада ак бұлзады бұлзадычы. Эпелюк тем каласа кыдардашын бүлчеде, лежа она шиінчех бүлчі. И терю чимха, эс чимха, капла сана тарам икен, каш күлімде, бұлмастын бұл, паяны, паян бұладып құда. Кедю андарны вғадалла, санбатна хамах кірзі тухы биден. Нямаш бұля заячы. Халық шавында хебірдесе үкнебек шавлан күлчі. Шеркейін кунда шаплақ тыдынзады машкын вғычы жүк. Нямаша нат шаслыға чынепте тұқсағайы бірдені бұл. Нямаш пұшанаймас яу, каплавара унын ирексірек пықсалармалла бүлчі. Бұл тадах ебанзадыма шут Сәделі чине пәчеккен-пәчеккен ұқша бұштарынат, халхинче лявашка кураге вылязы ячы. Кемел вырынне худук шақыларса хучы. Хабартланы Петра Ванюге чал-чал пыққаласа кыналарат. Илюга чере читре. Черченке тадах вылятна, вылязшы те депте. Илюк пірре Ванюга тепре пиктимере паха паха илчі. Вылять вал, вылять, сымақ ұшры, мырса пиктимере. Укшу шөкенде санын, Укшине вăл сана Ванюк щуккине щуках таха хунчыкымпа калашса пăхасмари деп хунчыкам, элле мана пәрпат ырашна парза тăрына, паянах вишсе килсе таврны пуллаттым, тет вăл хăйпе юнашарлараган сайра та сухалла Парас пуляра, ырша ман пул кирле чыха килешрележе. Ну, Ванюк, пар эппин картна, пәрпат хакепе каятып. Илюкпа выляма кымыллы. Байи забына чух был ачапек хебірдесе кулать. Выляса ярсан да тадылса кулянмасть, уншын байи байе булдыр. Хальхинче был кетесле илне пәрбіт ырашне выляса ячыха, тавырас шанчыкне пурпірех шуғатмасть. Черет пик теміре шитре. Пангу хушынсақ бұрадиккен ха, тері пик темір алдынчы картне пыққаласа, әнде мәнчүхле каяс шиманан хавынне хупелетен мыдырка, чармастып, тере Ванюк. Иксемірден кирек керекмінле болсан да, ондарма кирлі. Эп ондарны сана савындарас жүкқа біледі бұна. Ондан пик тимір, сымақлан бектуре. туре. Шаплара хиккенға пирін хыватсем, әлі мән бұлат мән ері. Ун алдынчы картне илюк бақса илчі. Чимха хунчыгам, пірле каярмари, Амутке янгылдатребл. Мен калнес е, э, мен калын. Илле патшуры пултари, хунжигам патшуры пултари. Тараси ман клетрех бишіттімде барытым мен калын е, э, патшуры пултар дедіпшке. Пултарақ патшуры. Илюк перле выля сені пиктемре сахландарчы. Апла бұлсан, иккендесе пәдімбек бахар мари хунчыгам илдетне, перле деден. Пая кірзейінде, Келешес пәдембе қаят бір, сыма хұшры пиктимір. Илюк сывлышне лыштақ жабырчы. Ванюгын ағалде сымси борым, маларақ үбінселарнымай май сымси ұтларақ да борымланнын күрінат. Пыққаласа бара, қарап пыл евір, күш чалырдат. Шивич, видемлі, пиктимірін татсағаланы не илсен, бұл алдыне сұрғалан бектуре хулне хессейлже сывлышне çавырса иккеммеш карты тарччы. Мана çитет, выля тере пик тимер. Иксер вылятыр да хальхинче ондарзах ондардыр пулмалла. картран иртересшін де мар. Ширін патне лехшим хартрымар. Витер курынмас пүлшке пәлнебе каласа худын легірдетірі илюк. Ванюк хойвалли пәр карт кыларса шапыры. Ундан теприне хушса хучы ултталли те чечек. Ак мүрелесші, мінле, вырынзыр, килзе тухмыши, капла бузан пи ван пектеха, балчи малдан илне картнеде ұшса хучы, ултталли бұн бун биллиге гына мұш мышкалшке шағын жүхле укша пыштарны хышын ялт выляса ярзан. Мырза пик тимеребе илюк ав, күш керет хавасанзаларашы, выляса Пәдім Панк тазалат бара. Сәддел давра пыштарына шинзем ванюга шизе яраспектен кереше. Хойне она ошата булать біриде. Мен булат де мен келет тесе ванюк тепір картне шударса шударсақылар жеде шавырса шапры. Сақыр дей пульчы кайры. эх, Петрешке пір шавырым тұрышса, әмітленсе, пашырханса пұштарны панк. Шавлын, сывлаза илчі ванюк. Хойне ына ыттыземде шавлын сывланын туйынчы. Пиктимірбе илюкшеш хаваслын кулгаласа лекірдедеші. Хунчыгам тері илюк. Шурпатне сана сідел хушшинче ларзах тавртамха ыттыне паягіресші. Мишечі сирен ванюк. Пирени пирен пәдембеде вун бішші гына картне кыларса хучы пиктемір. ахыл татса кулса Ванюк та күлчі алдынчы картне эпелюгады тарчы. Патша зембек адыр хабар иксірде, сахалдан да вунсаққыра шитриш иккен куземде деп. Шавынбек була шавхаш чухне, седел хушинчы укшана пәдімбек лешу шударчы мырза пик демірі. Ак сана мыдыркаде. Быйы малалла бұрад. Шеркей тадах нямаш пасымақлаза илчі. Лавкуна кірзе тұқма вғытна үгерейміне мәнгірлечі чызаны. Шерке енченген енне ұндан ундан хинчен шеш бұшылдатса. Пәрік саба, пәрік саба ерек илес марча жидесеттім, десе хучы. Анчақ шабыл динямаш, ун сымақне шиінжек пурне де ебитлері. Э, шеркей дейтемерін ерек сыпасшын, лажа шыбарын им, тұрықланы майлы қалаза хучы Петра Банюге, Шеркейін унба урлы пулас шуча шуха. Бұл шке ванюк әбір пурсымырда кышт лашасем, пурсымырда кышт лашасем. халық кымылын ақылдатса илчі. Шагынбек бұхатрада ерек сыпсан ошылла бүлмежі, ундан олапа белюшін сасы илденче. Эрехне она кунда илсе килсенче. Панк вырынне лартны булатымыри, выляза илегени пір черкежер яра-яра эштер. Ахал, пірер черкесі бас болсан пас мітчешке, атсем. Чемірха, пышланы шавырма выляса духар, вара пурсымырда, ұйшылса келебір. Тереден емаш шерке енне шавырынчы. Пықсадырынды кыштақ, қызықмари, ау пашыр черченге, шулны шаранне выляса ячы. Черченге бұл выляса яриде, илиде, унба, бұқма, шымылмар. Мән әшлесі бұғыдыра сая яраспұр шақ шуйттан байебе, шак шуйттан байебе, хирешле кымылне каласа хучы шеркей. Алаба велюші шеркей енне бұқса илчі. Байебыл шуйттан сен мардаға ана улбутсем гына віляші. Эс алаба картла віля-віля улбудақ тухран бұл. Бидер гурнат, хи-хи-хи. Алаба мареп, саншын банюк, пир бай ир Пирвай корнатир темшін сіделбатне шивхарми пульчыха. Пигензех пигензени чун хаваляшык лене вышлары белюшын. Потому тарыхныене выляса пығасшышке пырдак, шеркей шыллам килха кунтарах ами илдетне мана. Шеркей хойне чынне шерелле иртре. Олава вилюші паян пәрдумлан да әжеймен бұлмалла. Калашаса да пит чибер калашат. Шеркейе был ыран ирчен кышт укша ирттерсе тарайман итере. Шав укшана бұл хыйын хисебебе тадаймазан эшлесе де булин тавырма бұлчы. Шеркей она пӹтемпе бешан запдермес иккенде шынзен пар да бар десе, хедертнине була, кудынлашма келешмері, килешмере, више кемәл кыларса бел Иран ирбе чын кышт эшлегелеме пырын хайып Алаба бабелюше унсы махепе качса кайса кунышре. Былят бар, ебеде быляды биккен ха, хавасланса, сідел патнелле халашланса утре алаба бабелюше. Ну, пұрынат парда пұрныжа. Банюк, шаллам, илдетне. Быляма бұлат едіпшке. Лар хавыртрақ, сана кетсе тунзықларымыр. Белюш банюкпа еппелі хушине чавзі бе, тірткелешсе бұрынне иріклетре, сымзине нышныш туртре, мән курасыне сиктерзе хабарасыран хыраса сетел шинелле үбенче. Халхинче нямаш выляса илчі Шеркейдей, тере был. Эс мана тегех кецеантр хаепин, килде атебур, шыра ушине парзаярам да сана, шуламай аттене кірсе парын, ерехне выл килденех парзайыма бұлдарадь юре-юре питяван, илешре шеркей. Кунда тембек пықсадырсан да шыварыма пылгерес шукшав, ман хавыртырақ келе жетмелі. Шеркей урыхран никамасыма хушмазыр, шак чихындармыш пүрдірен тұқса кайры. Урамрақ шап шавлы пүрдірен тұқны ғышын, пұш лыштақ канат. Пурныш пур жерде хойнемай Хересі урам барринче хыма Ачасем ав вылямалли тетте урабашине сысна куреке тиене турбасран тасаца пура пурабатнелле туртарашы. Хур ушкене ширма енелле гаят Пус тарази валашки баденче тагаман тынат пырыве тарықса мағырат, шив әжес шыненде. Аштырхан селімін арыме ширма тепенші шив херлінче кебегі вет, кебендине кевендіне Селимелере картла выляныне пықсадырать. Шеркей малалла утре. Кандюк шыбақ урам бе бұрадшы. Шеркей она болнышын савынсақ кайры. Леже тавар шунатлы шлепкине хывза шеркее сывлық сунчы. қойын хойын жентем ұтларақ шуралны. Сывлықым евашлана бұшлары, халымда хаматек итлес шынмар. Үпкелешет кандюк баклама да әліхи екі жүкмен. Шергей она нямашран илзядухны шыра үшіне бачы. Иккеше лавкана чарынчыш. Шеркей шин жінче пулгалать пуль, халерех мінлехы бархынар буржи, шав часткас палюкне урыхран курманы тезе ыйца білешін бүлчікан юк. Шеркей ыштан пәлдер, унбе хыбара. Шах хушыравыл ништалла да тухса жүремен шав канюхыех унбе кунбе хыбара пӹлгеледяв. Шемір жел бучы пәдем пұрлықне судасшын имеш. Темшін тада, унын шәреде де бұр, вармани де бер, кандюк унбеккіне пір пәлмезір сымақламасға, шәре икшір анаран ирдеттет, хуратыпра имеш. Чынлы жыве херребе пәдем лабай ешінат дед, мән галасы бұрінде шабақ кандырақса юстермелли турыбаны вырын мари, Хургайык усрас пулсан да, и тупашне майдаран курма пулмалла да жав. Апла икен, апла икен, шухыша кайныбек каласа хучы шеркей. Ундалла эпе энчетрен гына пулса курнада, ха, улы хришарани десен, сарны ешел палас жав, халде астывадып хауна, шиве шаран тулды юқса вырдать сашим, сиге-сиге тухса бұлячыш, Шав жырне пурлы хеменебе судать пула кен шемір жел Кай запықмала марчыжи тезеттемде. Телейле жыл сунадып, шыл бидір каласа хучы шеркей. Ундан мэн туян маллине туянса, килнелле баскавлын тухса утре. Чаткас шинни был бек кынаха, был шеркей пушне шавыр тараймаст, ағы кандюк ул улбуче бірге асынжы. Унын пурлыхепе шырне туянашын иккен мурилесше. Йыл унран маларах кайса калашсан, унбек шухыштыт машкын халех юрама шавхауна шук юрамасть пырагиле десен урыхласымах. Шеркей килне таврнна шре кил гардин иккемеш тарыхне тытца бедерне. Карди чында пит чибер булать. Бәр шәне хыма сабаласа екатны хебелжінче сар келенчебек йылгышса курыннать, Куча хавасла хюреть. Э, шамна купцисем пек сырлаттарса ярсан, щуук Илемжін марха епе сапа ан шәрттердесе. Тадалайықрақ бұлмалла. Шеміржел улбучын небек. Эккей, çав шеміржел улбучы. Шеркее был кешір шеребек қанышқы дартмасынде. Кам біледі тень шав чибер улпут канышыр тәлікреде килсе күріне. Карда шанчықлы шав. Күржа аржырамар, ялда да, тен тавра рада жүк бөлі шағынбек пиде кіл карды, бұл маллада. да. Элендей хапха думадыдынны. Каш бұл ічен әжебі дересші деде. Ак тапса, хамынне илсе кілдердім. Юрат бұл? Киверех иккен, киверех ха киверех, Тимір выл, капкай она хам умра урал принчен дуре. Эпин пырат те буль, бұқытлыға пырат те буль. Кандюк вагаре тадаймаз, шаплақтып сыне мұқтары элендей. Тимрук улма бежерет. Шеркей Ильяза чынзейлчі. Чупха, үлім, несіхва батне, пір шаврым шагырбарзаядыр, барзаядыр, дері бұл, қой шавындах әжепі Кун шырехе пидех пусми пульчче. Хюме юбисене пәдемпе ларса тухрыш, хапха майлаштаржеш, шап вăхытра хăшепери шеркее ятранчынчче, шеркей пушне шиклере ун кун пăхкаласа илчче, велюш иккен, ылапа велюше, хулхушине темменн япала хестерне, кăчăк турца шеркее чинет, шеркей ун харче. шивхарчче. мех иккен кунда, хăшылтатры велюш, туйепе хăрах енне ттеренчче, тубада калатып, хăтыласса сунманчче, ареме құрасыран чуным юлмаре бет ами. Ыштан кам ареме, тәлінзі үйтірі шеркей. Илюгын ара, мерхук пирги калатып, ак куратын бұл бұл выляза илдім. Ангалаш, күш чарза бақыры шеркей. Тубада, пәтембе выляза ячы, улды Татны бұтты бұлны ғойын, она нямажа выляза ячы. Ундан тюшекне хучы, тюшекне эпыляса илдем, курха, шеп, шемше мамак тюшек, юратха мер хуге шукчы. Келенже пулнадык никка куйда барса ямасшы бұл. Илюкне де Нямаш хам умра буттине тиесе кайры. Белю шамындах кесине хыбашлабышлары. Шеркей шыллым, эп түрежін, кевжен илне барыма шиинчех татасерім. Ман ядымра кирегем ан юлдар. Бак кемел шутламадыдын чевелюш. Эс, эс мана кыштах пулыш калама киліптерінде, те ман манбада, хыжан. Иран ирбе ирехтесенде юре, міншін ирбе паян кашпада юрать, кашкине мухмыр пузать пульдедіпшке, мухмыре был сана калам, чырцен никакой да пусмасть ами. Дек, ирбе, хевелден тақшан малдан килсетіріп санумна. Ак шакна шапақ та парзақ Вақ деп. Вак еді тарчы тарчыбыл. Юре пин белюш, ирбе ирех кілсетіріп сана. Пидябан, еп шерке шыллым түрешін, каланы сымақым умында бұлдар, келе деп. Ну, мінде иртірі ұнда вайы, пілесшін бұлжы шеркей. Иртірі ұштан үштан иртір хаунда, хал херзегіна илюкпа эпелюк байран тухса юкреш, мәскін эпелюк тына пушмак туянма әмітленне иккенде, халяк пірден бір юбақ тихине шавытса тухреш. Выляса ячышке курак бізген юбахне кардишінчен шавытса тухате, эпелюк матки галать, ан шавытса тухыр хапидех дед, мушыт тавыре дед, хе-хей, мушыт тавыре дед шав, ами? Курак выляса илчі дед няпла. И Ишалламвал ами пуринчен нумай выляса илчче. Мӹнь эмметленни пӹтембех ынса пычешке унын, кураквал ачам пиит осланса щиитне. Кусыр верх пардан руках тесешеш кышкырать. Хуны бұл картна, седел шинче мӹнь буррине пӹтембе çавырса илет. Кусыр верх пардан руках выляса ачам, çумынди мăшырна пӹрсымахсыр озатса ярын. Парданла выляси çавнбек вылачам. Онна чухнеке следулли укшапа урамдырых майюрбек саргаланса пыратын. Онман чухне вара шывран тухма хораган одырбек. Эпелюк мінлі хал, выляса илеймередетне? Как уюнда, херр херсуртбек ништалла хопмазыр. Хойне хой хенесе тыкманнигына, пушне чикне мескен. Эбір бұр, юбахне жавытса духат бір. Вал чүрече аяккинчен пықсаларад, пәрсымақ чынин ареме ан аншаватса тухырха бидех мушы таваретет. Ну, еп, лығыштатамха хампадалла. Хышымран, мерхук, ерлесе кидесрен чуным жук, татамен каласыне ыран калып. Велюш енчен енне шаврын забықре ундан килнелле халашланмадыдынче. Апла эпелюк инге курадик кенха шуғышлаза илчі шеркей, чанда мэн вылясы болны унда лешсене тесен, кава карчине хурсакасна, каныш сырчун мари тупада сегенне шавенде, ешлы хоен, шиче кашык, тына пушмакту янашын булны детмескен, халяв юбахне шаватса кайрыштет, шича кашык. Пурде шулдрахалык, хересем хирешне пит пулдарма кирле. Калаш пыхмалла маршы бізен бешеркейін, бір вижана ұрашне вижі күн хушинче вырса бідерні пулечіш. Күнбек инге курначух тара керішсе тытмашкын меллерех хагешін бит да дымашы. Шапларақ шав паян иран калашса бұқмалла бұлад. Тимрук пилеш сулхынне щите сарны, апатланма вырын хатерлет. Ильяс шығыр илсе келчі. Кардады цапыдернешінзем тарласа пажықны пит күшне сивіші ұба Бұғыт сұры шарала бұшланы пиле шайне шынзем қошылдатса ларза Шеркей алыран алла күрға жүретмеді дэнші. Шуды сіткен кышт сыпсасынақ ұшыра ұтхем тиверсе ярать. Ушы шырде чымырла улмада ытла авананать. Таварлансақ шитмен хыярда текімлі. шинсем незихва парса яны хыяр юрмине де, хаймалла сыра бүрінне хурса мұқтаза Шурчук та карда бур, шүлі, пиде шене карда. Элендей теленет, тедеші бек чаплы карда тытныран. Лайық гына мен жүхлі кайры, каплайынде ялда бұрынма пыданарақ пурынма пахныбек бұлсадуғад, әнде мене кирлечеші она бек тума, ялдиш мен тинех тедеш кымылне хывармашкында кирлемар, каласан йывыра илме булдары, Қажалақ пүрттелартна әмәтленет иккен қабыл. Пырри пухынмалла бек, вайнеші дерме шутла чавінде. Мәнле пуласыне күш көре қауында. Ирыба әмәтленне әмәче, шиттерех дезе, аллине черке тұтса, оны жусунат онашылле. Үттіземде шеркей хутне кірзе калашашы. Чәррине білерсе, вилнине чәртмелле жау, пурныш жерге жавын бек. Унзыр, мінле вăл. Ютхи те ышытас çук. Иран ирдамалла пулать, эш нумай, маларах выртса гана сенече шеркей, ачисем халья таврынман. Шүре шенде весем татса, чармалла пулать, чармалла весене, капла юрамаст. Шеркей улы милзегірзе вырын сарчы, пүшелікне шүллерех туре, тұрасыне білсе құқмазыр хупмазыр Тексім Тексімленне пәлетре шишім ялғышса шишет, аслади яныраса абадад, хал-халь шумыр аспек, сывлыш ғысқы, тулда хур үпри шымғаланса бешет. Паян мен чухле үкшапы петерчі шешергей, иге лав хамаду янчы, юбалық юман, пота, иге сапа ирех, піркіленчінче тепне кыштақ хыварчы хавыл, Ирбе ирех белюш унбатне килме сымах панычы. Те Пайдах таккаларе пулати ах укши нумай Шеркей бұртны жерден тұрса кәсінжі укшине кыларчы. Виденне чаппан айынчех пюрне бешін шутлавышлары. Шутлаза херех пилектен керен кына иртнечче, пәржин хойзем патне шивхарны Шеркей укчине хапыл-хапыл пуштарса емкесхине чикре килеген шынна кетмедітінче. Ильяс иккен. Эс, эс ұшта жүрен жапла, теттен бұл ичен, капкайзен бадінче болдым. Ильяс ашшыне пір мұжыр шене шыпададыттарчы. Кунада хывақ турым детнеға? Хам турым. Шельма ачик, курха, чынах, майне славны күнебе курынат. Шыпаты печен көшт кышт чалышра хиккен. калыба пустарны чух сылдым кандрине хыдырах тұртмалла бұлны. Кайран хамах чухларымда, юре капла да сырзан ураран тухса үгес чук капла да сырып. Эп ате санвалли чибердерехине туса келіп. Хышан. ұрандан дебір күнне. Куна ішта бара, тавардамала маршке. Куна Итрис бабай туянма пульччы. Ак тамаша. Аплада булади хавал. Ну ачам. Пушланы эшу онса пытырах. кірзе вырт, кірзе вырт шала. Ильяс мунчана кірзе кайры. Шеркей енчен генне пыққалары. Шин жүккіне біле, тұрғачы бұл каллих укшине жұтламады дінчі. Аллинче вишер денгелі худсем икенне білет кабыл. Чапан айынчен аллине кылармазырақ, пірерін пірерін шутлаза водыржар дуза уйырма дытынчы. Шапла виші худ уйырма әлгірчі жеш, тимрук таврынчы. Шутлаза підереймен укшине шеркей каллех кесгіне чекре, мен шутланыне пужайне хуче. Тимруге онагына ытла час тешмердет шавын бабыл пурчухне шутлаза аппаланашын булмары шеркей. Шивар, керсе шиварах, майыпенчеш каласа бұл ывлне. Сулхын шил шекленче шумыр үккеле бұшлары. Шулдра тумлам шыре епле үкні мұнчара да илденет. Пачықса тарықны шыркашны тумлама ерх барми әмзейлет. Сывлыш тазалса жидет, көкір сарса сывлама булат. Шағынбек чухне алыға ұшса шывырма пид аван. Ате, балыға дере Тимрук малла, ачам, хупмалла жав, ав толда асла мен ләкерлет. Юрре духасын бүлчі ашы. Эпин эбеде унда бірзабырдам. ши шибірдені сана. Каны жапілмешішке шыбырланзем. Шишім күжа шардарса ятладад. Пір енже мар пәтем таврана вудхыпса илетейін. Хужыранла пибе шудала-шудала Е, туратланса хушылат те самантра сюнцеларать. Аслади вара анасласа илет, мән бай житне даран кәмзірдетме тытынать. Хирде пір чатаранны вағыт. Шумырын кашни тумламе мын хизепре, бұл пиде кирлі. Тыры кышал ынса буласын дуына черкее, мунчари пәчік шемге шапланать. Теттем, шишім ялгышны самантрашеш шала шуды кірет айран малдан хинченде теттемрех болсадырать. Шеркей пуш чапқан чаппан бабиденсе выртры. Кешір кашвал лыплансақ шевырашынға. Ажизем икешіде келде, не шал енчен хоех шанчықлы пидірзе илчі. Тем пашырхан сатырасы сижук. Аслади аяқра аватмады Шумыр шевелчі булас, пір дегіз шабырдадад. Шапла ирчен Ирхине шерекейін коллеге жәдідің малла. Эш хыщын, эш тубынсақ бұрад. Херю бұқыт бұшланат кынаға. Пыргине бұрза кіртмелі. Шапса пұштармалла. Шүрті де әлгірет. Акмашкында бұғыт шидет. Кузем аяқ реш земға. Тада шүрт талартмалла. Види кілетне думалла. Лубасайне, аслықне шавырмалла. Бізенжен пәрі де бұлін кеттерзедірін. Пұрне де пәрін хыщын тепірне тузабымалла ыштан ал жидердер. Пәргун хибек бұлзан шеркейін бұжы шүрілса тұқмаллада хал апламар. Асамлы арчинче унын укши канза вырдать. Ондарны бұлитчешке пәрбір шанчықлышынна таржатытса яриен. Кыжалтырри калгал бұхынать, мишерзен паденче сагыр анаха унын, ишлі хиринче тада више шүрбілік, ялхырринче више ятшырым. Вода шутпагына пуғас болсан да, пір анаран шитмел бұд үмітленме юрат бұл. Апла епін, бұны анаран шит нешіп ғарад, тада шитмел хушынзан, осыран ғына кайын. Вишім жыл пәрі шапла таштан утламыша шарсламан чарсламан бе юмыш бақса жүрері. Шығыр тепренчікне паржабек пәдірзе ұшы жіне пыт тударса юмеше сана шавындах сымахне тупса буласа барать. Ял халыхне çав юмеш шутлама час шутлама пултарнипе шалт тәлендерсе хыварчы. Шеркей халхинче шав юмăшран та шутлаза шутласа Шит Щит çр житмел паттырра ик келет кирле. Үлмесем де хутлы-хутлы булмалла, шаплах пуйма булачке атсемір. Мәнле сывлы шавырзаяныне шинзем сиссе де юлаймеш кымыллан кулкалары шеркей. Анчах вăл кулнине хăй кына сисре, урăх никам та курмаре. Кәлі шине тұрса юлны шиннын худа шақса кандықран кандыға шаққаза жүресі, әмірден юлны йыла. Шеркей келім худаши шеклеттермест. Хой пурынна жух келемшіде жіде ұйткалыған дятне илдесшін марбыл, жук илдесшін мар. Мұнчара шыбақ. Шывырчы шия Тимрук тәтелереші, чаппанне сирзе, хырақ чавзібе терензе шекленчі шеркей. Тимрук, ачам, шивыратна ес? Тем калашын чиидада? Ашук-шук, ыйцагына білдім, шивырақ, шивырақ канса. Ивілі шивырмас иккенха. Ну эппин укша шутлас біргі шуғыжай илмеде жук, паян сенде. Эккей, хушем юндень хушапла хоразадыр, пурныш тахыр бұны пырыныш. Шеркей күшне чарса, енчен не бұққалары немінде көрінмаст, сәмдеттім. Шумыр юлғавлын шыбырдадад, мұнчара шып, ништа пір сас жүйілденмест. Күш сисенмезір хубынад. Сыбык-сыбык шухышсем дергесір капланашы, пір-бірне хаваласа ирдеші, арбажашы, табылашы, палырми жуғалашы, ундан тадақ сыпынаще татах арбажаще. Такамын авданя ватсаячы. Унғышын ялда шынгырав засы илгенце кайры. Малдан бал хуллен гына инчетребек яныраре. Кундалла шивхарны жемен шынгырав ытларах та ытларах илдене бушларе. Ахыртнех пәр шынгырав гына марчы буль, жебек туенче шеркее, Миже иккеннешеш ништан уйырса илеймере. Шеркей кандыкран бір забықры, печек тавар кандық. Туллы уйық самынса Кадаран лажа ураса сейілгенет. Кебер шинче шиныланы кустырмасым тонгырдадашы. Ағы піртырандас кебер урлы кашыры, игі лажа, икіште темір кывак, ярынарах ұтны жүх ташланы бек элчі бұрашы, зені уха ұға илеші. хуп хура пурде вайпит искерсем пек сарлаган курынашы. Урам баррине шитсен бізем сасардық лашисене чарчыш, ларда шырден шамаллын сигесіге анчыш. Ундан хызем ғушшинче тем пашылдатса илчыш, ихілгетсе кулсаячыш. Ашта кайма тухнышы тем темжін пашырханса шуғышлары шеркей, шавшын сенчен мезыр. Малда тұрағанны зенчен пірі шау самантра шеркей мүйінчі еннелі алады күдартыры. Бара пұрде тұғырлық еннелі ұскалчыш. Мәскен шеркейін сехри қыпсат ұқыры. Апла бұлас шук, апла бұлас шук, десе мұғырдатыры бұл. Әнделешсем ұн мүйінчі еннелі ұтсағын адамар, чупсақ пымадыдынчыш. Ним дава білмен шеркей чүрече бәдінчен шикленсе бұрынчы. Хурапин пиншаклы палламан шинсем шәрбарринче ыры шухышпах шүрес шукха, мәнледе болин хур кадардас әметтіт машы жебезем, десе пашырхан чабыл. Шапла мән чухле вғыт иртнине хойдесісе юлаймары, чүрече аякин чен бұхре, тубада, батне келешішке, Тимрук, Ильяс, тарарға, тарар дедеп. Хурабин шақлы шинсем, бақча бірліге ұрлы баш да баш сіксе қашырыш. Тим рук тархаде деп мурилесше. Урибеш иллесін тапры шеркей. Ундан пырза бұхре. Тим рух та, Ильяс та пүртре Шабырлан зем, тағыш бағытра тұқса дарма әлгерні. Ашыне пір бітчен бірақсақы барны. Чанда зем земекен. Шеркей мен давайдар күнда пір бітчен мунча алык не тұл енчен шаққамада дедінчеш. Уш шеркей, хынана келдемер. Шеркей мере кам Саси сасы илтнебегех туенат. Ташта алык падинче, пурды булма кирлече, пашыр она, кардады цәпідерні хыщын, хой аллыбе хой кірце хуны чыха. Хал ак волда алайне шакланмас шавындақ чешкенде. Бурды шеркее тимір туртмала шакланчы. Шеркей уншында хавасланан пек бүлчі, вешне шидес пулсан, валда она пулышма кирліха. Алыға тул енчен туртсалыс Кам Камунда! Чәтренсе тухакан сасибе кышкырзаячы, чытсадырайман шеркей. Эбир гунда! Хурақсем екен, касны лардны сем. Харуша шуғыш бәтлетірі шеркей бүшінчі. Тупада Шак самантра унын сынбиче мэнтеслі чыжи. Кэлбек кавағарза кайна чыжи, е шуртым басырланы бек шуралны чыжи. Шылнехесе ширтны хавыл, шабақта шурма ужы туды тем чатрет, тем турдына-турдына илет, ынавыл хойде зізет. Турт маллине игаллы бек шықлені ха, она матчаран періндер задырат де шавыргалама меллі мар. Шәмірлет, күшімінче тусать, хымаран, кадер-кадер, каргаласа туна алык, урлы яны сылыпта шарт хушылса юкре, шихны паяве тадылчы. Эсир, алыға шымірзе кіредіршке капла, шымірзе кіредер, мән жән Урнашка ерсе гилне екенбесіне, хайхи ташта тенчене кайсы яны урнашка, чарма күшне ундалла-кундалла вылядать, нихшан кулса курманпек шиллес қой. Тепри хеп херлепитле хура майықлы пат хаяр йыды хюрибек кукырт саяны.